Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui amb la música de la cantant americana Mary Claire. There's something about the night like that I stare right in my bed Counting my mistakes so I'm ashamed of where I've been Scared of all my demons and the judgment up ahead Am I still forgiven from that closet full of sin? Una excel·lent peça per obrir aquest mini espai en el qual us eh, presentem aquests àlbums que destaquen a través de casa nostra, sigui àlbums de fa temps o àlbums més nous. Mary Claire és una intèrpret americana que causa un impacte immediat com una de les cantautores més atractives de la música del 2025 amb el seu lluminós àlbum de debut, aquest eh, que us presentem i que es diu Enough, que estem escoltant de fons a través de la nostra sintonia. Everything's changing Guess that's a good thing aquest àlbum de debut Enough ha eh, estat publicat per Bear Music i produït pel productor i compositor Ted T amb eh, gent eh, que ha tingut el seu càrrec, com per exemple Dolly Parton, eh, King and Country o Mercy Me. Guanyador de dos premis Grammy. La col·lecció mostra la jove de Nashville, nascuda l'any 2004, amb un talent sobrenatural, forjant la seva pròpia visió distintiva del pop cristià contemporani, marcada pel seu encant vocal, que, sincerament, és irresistible, impuls creatiu i una convicció inimitable En aquest disc hi ha peces magnífiques com la balada que és eh, comovadora Heaven in the Way, el pop optimista i panoràmic en Dinaf i Homesick, fins a, eh, també les venerables cançons Your Love i There's a God. Mary Claire fusiona una narració profundament íntima amb melodies incandescents i arranjaments pop moderns però atemporals, donant com a resultat un enfocament innegablement universal que segurament inspirarà emocions i també accions selecció personal, amb cançons tan diverses com també aquest en Bright Eye. I'm the only one So call me out or call me crazy While I'm red-eye catching a flight Amb aquest àlbum de debut, Inaf, Mary Claire posa de manifest la seva ferma convicció que la música pop i també, com no, la música cristiana poden anar de les mans i no han de ser necessàriament incompatibles i el seu extraordinari viatge vital li permet construir un pont entre aquests dos mons dispars. Una música cristiana que és popularíssima i tot un segment musical, sí quin sigui la música de fons que es faci servir. There's a God who knows your name. There's a friend who feels your pain. There is someone who will sit with you when the whole world walks away. There's a God who's reaching out. He can heal your heart right now. See his own. diverses i fabuloses cançons eh, sobre en pas amb aquest en eh, disc de la Mary Claire que avui us hem volgut presentar. Aquestes 14 peces on també hi trobareu meravelles, com per exemple aquella vella cançó escrita per Artie Glenn i enregistrada amb el seu moment per al seu fill, en Darren Glenn, una cançó realitzada el 1953 i que després va popularitzar també, entre d'altres, però sobretot, Elvis Presley. Crying in the Chapel. Avui ha estat la música de l'àlbum de debut de Mary Claire, la cantant de Nashville, amb aquest Enough, disc de 2025. tears of joy I know the meaning just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day.